Waqt il-vjaġġi enċiklopediċi kellna diġà aktar minn okkażjoni waħda fejn eh, tfaċċat kwistjoni ta' traduzzjoni. U kwistjoni ta' traduzzjoni fis-sens ta' mhux biss sempliċement biċċa xogħol illi tinvolvi it-traduzzjoni, Imma traduzzjoni li tħabbatna għal xi raġuni jew oħra. Imma it-traduzzjoni hija xi ħaġa li allura indubjament hija fil-qofol ta' dawn il-vjaġġi enċiklopedici u naħseb illi l-raġuni ewlenija għalkemm mhijiex l-unika raġuni hija li l-enċiklopediji huma miktubin tradizzjonalment bil-lingwi l-aktar mifruxa madwar id-dinja. Jiġifieri ssib enċiklopediji bl-Ingliż, ssib enċiklopediji bil-Franċiż u anke nimmaġina jien b'lingwi kbar bħal huma l-Għarbi, r-Russu u ċ-Ċiniż. Imma naturalment għal dawk li nistgħu ngħidulhom lingwi żgħar, bħal mu għal-Malti, ġifir żgħar fid-daqs tal-anqas, l-ammont ta' nies madwar id-dinja illi jitkellmu u jiktbu regolarment eh, bil-Malti u afferma nqas minn nofs miljun, allura eh, eh, hawnhekk ċirkustanzi huma differenti fejn jidħlu l-enċiklopediji tal-anqas u hemm indubjament il-bżonn ta' traduzzjoni. Biex inħarsu aktar mill-qrib lejn dan is-suġġett, jiena llum għażilt li nilta' fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi ma' Mark Vella li huwa l-Uffiċjal għal-Lingwa fir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U eh, miegħu bdejt billi anke nitkellem dwar kustjoni illi eh, ħajdu hekk timmotivana biex inħarsu lejn dan is-suġġett b'aktar serjetà. U danna jirrelata ma' xi ħaġa li konna qrajn anka fl-aħbarijiet eh, ftit ta' żmien ilu, forsi sentejn tlieta, jew forsi tikka aktar issa, dwar il-periklu għall l-estinzjoni ta' l-ilsin Malti fid-dinja online. Il-biċċa tal-istinzjoni diġitali sirt naf biha għaliex kien kiteb xi ħaġa fi żmien xi sentejn tlieta ilu l-Ministru Bartolo dak iż-żmien. U għax kien sar rapport tal-Mitanet li hija għaqda dwar il jekk mhux sejr żball bħalissa dwar il-lingwistika u l-kompjuterizzazzjoni, diġitalizzazzjoni, kien kitibha fost l-oħrajn Professur Ray Fabri. Dak kien isu stħarriġ dwar id-diġitalizzazzjoni f'kull lingwa U l-Malti insomma hawnx hekk. F'dak iż-żmien li kien xi snin ilu il-prospetti tiegħu rigward id-diġitali kienu daqsxejn limitati ġifieri. Għadhom limitati però naħseb imbagħad bdejna nimxu daqsxejn 'l quddiem. Imma aktar minn kollox Tal-anqas ngħid jien, dinha aktarx li hija kwistjoni ferm aktar miftuħa dwar l-ilsien Malti, ir-relevanza tiegħu, l-użu tiegħu, postu vis-à-vis anke lingwi oħra. Anke f'xogħli, il-Malti kemm għadu importanti, il-Malti ħa jispiċċa bħala lingwa u dawn isiru anke l-lingwisti professjonisti ġifieri, u naħseb hemm differenza bejn il-lingwa mitkellma kif qed nitkellmu jien u int bejnietna, li tibqa' vejkolu importanti ħafna ħafna ta' komunikazzjoni bejn il-Maltin. Jiġifieri oralment il-Malti għadu ħaj ħafna, jiġifieri importanti l-Malti baqa'. Ehm, minkejja li il-Maltin stess xi kultant jażlu li ma jużawx jew minkejja li hemm d-dominanza globali tal-Ingliż li dejjem tafas fuqu. Però mbagħad fid-diġitali Għandek problema minħabba li d-default tal-komunikazzjoni miktuba tidher li hija l-Ingliż, sewwa? Ġifieri din ara ħafna jiena hemm kemm-il darba nkellem lin-nies anki fuq kwistjoni ta' xogħol b'Ingliż formali ħafna kważi Vittorjan kollu ħafna your good self u kindly u x'naf jiena bl-email nitkellmu hekk ma niftehmux xi kultant u mbagħad naqbad it-telefon u nkellmu bil-Malti, bil-Malti kurrenti u hemmhekk niftehmu. Jiġifieri hemm dak divarju anki taf int l-Ingliż li nużaw, il-Malti kif nużawh, eċċetera. U fil-każ tad-diġitali jiena li nara, ġifieri jiena m'iniex tekniku, però billi ovvjament nuża ħafna l-internet bħalma jużah kulħadd, eh, jien xi kultant inqabbel, pereżempju kemm-il darba jkun li tinfittex xi ħaġa, niggugilja xi ħaġa u tiġini bil-Malti l-kelma. il-kunċett jiġieli bil-Malti u m'hemmx wisq possibilità li wieħed idaħħal xi ħaġa bil-Malti fil-Google nagħtu każ u jiġuh sensiela ta' riżultati daqskemm jiġuk bl-Ingliż jew ilsna oħrajn. Minn affarijiet vera bażiċi. Ġifi, ġifi jiena jekk nagħmel kif taqli bajda bil-Malti fil-Google, jaf ma jkollix daqshekk riżultati, imma anki pereżempju jkolli bżonn Irrid nagħmel il-membrane fuq il-bejt jew irrid inkaħħa l-ħajt għall-argument. Ġifieri dawn huma termini li jiena bil-Malti nafhom. Jiġifieri jekk għandi bżonn inkaħħal il-ħajt, ħa nsaqsi lil xi ħadd bil-Malti isma' kif tagħmel tikħila mal-ħajt, kif kif tgħaddi l-elettriku, kif tgħaddi d-dawl. U ma nistax indaħħalha bil-Malti għax mhux se nsib riżorsi. Ħa jkolli nittraduċiha f'moħħi, how to plaster a wall u x'naf jiena, il-materjali nafhom bil-Ingliż. Jiġifieri hemmhekk għalija dik hija n-nuqqas diġitali li hemm fil-Malti fejn hemm ħafna riżorsi bl-Ingliż, m'għandniex xi ngħidu, però il-kontenut bil-Malti huwa biss kontenut li huwa jew tal-gazzetti jew inkella ħafna materjal eh, tal-istituzzjoni ta' Ewropej, jiġifieri li jiena għaw eh, nitraduċi ammont minnu. E kollox sew. Mela, ħalli niffukaw ftit fuq il-Malti fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dana wara kollox huwa fejn l-sin Malti tal-anqas fl-istorja riċenti tiegħu ħa anke Arja oħra, nistgħu ngħidu. Anke ħa dinjità kważi ġdida u attenzjoni eh, professjonali lejn it-traduzzjoni bħalma ftit li xejn kellu qabel fl-istorja tiegħu. Iba din hija xi ħaġa ironika eh, tal-anqas ħafna minna narawha b'dan il-mod. U anke Mark Vella hekk jara bla dubju. Ironiji di fiha il-fatt li l-Malti huwa l-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea bħal 23 lingwa oħra minn lingwi li huma meqjusa jekk mhux żgħar, mitkellma inqas, bħall-Isloven, jitkellmuh żewġ miljun ruħ, sa ovvjament il-Ġermaniż, il-Franċiż, it-Taljan, il-fatt li l-Malti lingwa uffiċjali jfisser li għandu l-istess drittijiet u l-istess dmirijiet, insomma, huwa lingwa indaqs f'kollox mal-lingwi l-oħrajn u allura jingħata l-istess riżorsi. X'għandek l-istess numru ta' tradutturi, eh, kulħadd juża l-istess għodot u x'nafien. U allura f'daw il-kemm inna, kemm inna nittraduċu, f'da 15-il sena u iktar, eh, anki t-teknoloġija biex titraduċi l-Malti żviluppat pari passu ma' dik ta' lingwi oħrajn. jiġifieri Malti, fl-istituzzjonijiet Ewropej, it-tradutturi barranin, l-esperti tekniċi, plus it-tradutturi Maltin ħolqu minjiera ta' riżorsi biex tittraduċi l-Malti, biex tittraduċi volum industrijali ta' Malti, miljuni ta' paġni biex niftehmu. Jiġifieri inti għandek l-automatic translation, jew il-machine translation, li issa saret dik li nsejħulha neural, jiġifieri taħdem iktar skont il-patterns tal-moħħ fejn inti tista' tittraduċi permezz ta' magna flok toqgħod tikteb kelma kelma mill-ġdid fuq paġna vojta, il-magna ttik ittik it-traduzzjoni kważi lesta ġifieri. Ġifieri dana għall-Malti wkoll sewwa u riżultati tajbin ħafna. Xi ħaġa li naraw mbagħad fl-e-translation li hija pjattaforma tal-machine translation li hija bla ħlas għaċ-ċivil kollu tal-Ewropa kollha, għax anki Malta nużawha biex niftehmu, u inti missejt magħha wkoll għax għax għandha għandha użi anki għall-Wikipedija. Ovvjament hemm il-glossarji, hemm il-database tal-liġijiet Ewropej, il-EURLEX, hemm il-JATE, Database Terminoloġika, li għandha l-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, għandha il-nomenklatura bil-Latin u hemm il-Malti wkoll. Ġifieri ngħidu eluf, eluf, għexieren ta' eluf ta' termini u għandek żewġ terminologi full-time, almenu fil-Kummissjoni Ewropea fejn naħdem jien, li da xogħolhom huwa li jippopolaw d-database bit-termini Maltin u li joħolqu t-termini, jirriċerkawhom u hekk. L-ironija hija, u x'għad saqsili Milux għal intervista, li ironikament l-istituzzjonijiet Ewropej jipproduċu iktar Malti miktub milli jipproduċi ċ-ċivil Malti, milli tipproduċi l-gvern jew il-public administration Maltija. U fil-fatt jekk tidħol jekk tidħol fl-internet hemm ħafna riżultat tal-Unjoni Ewropea. Xi jekk tfittex terminu ħanajd daqs iktar tekniku, pereżempju fejn naf jien dialogu politika affarijiet hekk, insomma, anki affarijiet li għandhom xasmu ma' policies fejn għafin agrikoltura. Eh, ħassib li agrikoltura ħatkun semmi żgur ħafna iktar mit-traduttur tal-Unjoni Ewropea milli eh, mill-gvern. Mhux biss kwistjoni ta' ta' ċokon u kobor, ġifiri, Għax ovvjament int għandek, pereżempju fil-Kummissjoni almenu għandek dawk il-50 traduttur dejjem jipproduċu. Imma anki minħabba li eh, m'hemmx politika lingwistika li hija miktuba jew ċara li tajt li għandek tipproduċi kollox bil-Malti. U bħalma nafu hemm ukoll it-tendenza li d-dokumenti importanti, l-policies importanti, eh, ntuhom isem bl-Ingliż, nipproduċuhom bl-Ingliż u hekk. Li nikkonsla, imma nikkonsla bil- bil-qrusa, con amarezza, huwa li din hija tendenza li pereżempju tara wkoll l-Italja li hawn l-Italja hemm it-tendenza li pereżempju xi ħaġa li ħa tkun daqqa jgħiduha bil-Latin. Sewwa, una tantum, porcellum, jiġifieri l-affarijiet tal-biża' jgħidulhom bil-Latin. U l-affarijiet li jridu jippressjonawk dwarhom jgħiduhomlok bl-Ingliż. Taf int, il-recovery plan, il-family day. Jiġifieri dik dieħla l-Italja. Aħna daħlet ovvjament, aħna jiġifieri nużaw l-Ingliż mill-ewwel u mbagħad il-Malti. U la qed titkellmu dwar hekk ma jistax jonqos illi nosservaw illi meta tidħol għal traduzzjoni fuq livell tekniku u fuq livell professjonali, mbagħad jibdew jitfaċċaw anka ċertu anomaliji, imma anomaliji li ssibhom anka f'lingwi relattivament żgħar oħra, imma fil-Malti għandna minnhom dawn l-anomaliji, indubjament, u anomaliji li joħolqu ċertu faxxinu. Ċertu anomaliji, Ton. pereżempju l-famuża Netherlandiż, Olandiż u issa hemmhekk jidħol tidħol il-politika. Ġifieri jiena minn ewwel id-dinja in-nies ta' the Netherlands biex ngħidha bl-Ingliż dejjem sejjaħnilhom Olandiżi. Malta lagħbet il-futbol kontra l-Olanda. Eh, u dik hija għaw. Metonimia, the part for the whole, għax l-Oland huwa huwa reġjun tan-Netherlands, però ma nafx jekk hux qed nikxef xi sigriet statali, però the Netherlands hija għażla politika imposta mill-Olandiżi. Jiġifieri għalkemm jiena ngħid Malta lagħbet mal-Olanda lbieraħ, fid-dokument irrid nikteb li l-Gvern Netherlandiż. Għamilna żmien konna nsejħulu Pajjiżi Baxxi. Għaliex il-Gvern tal-Olanda jrid jimmarkitja lilu nnifsu bħala The Netherlands, mhux bħala Holland. L-istess pa' Repubblika Ċeka li tisejħu lilhom infushom issa Ċekja. U mbagħad Issa il-famuża l-Ingilterra, Gran Brittanja, Renju Unit. Ġifieri dik hija meta nkunu qed qed inħarġu lit-tradutturi tagħna biex jagħmlu l-eżami biex isiru biex isiru tal-post bħala tradutturi, dik intuhielhom bħala l-isfida ta' traduzzjoni, fhimt? Jiġifieri artiklu tal-Economist li jgħidlek British, English, taf, speċjalment fil-Brexit, meta mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-Iskozja, l-Irlanda, dik hija u ġieħ ta' ras li però qed isib is-soluzzjonijiet tagħha. Għaliex għandek aħna ngħidu l-Ingliżi għal kollha. Ġifieri l-Ingliżi nużawha kollokjalment għal kull min joqgħod fuq il-British Isles, sewwa. Mbagħad okej ngħidu Skoċċiż, ngħidu Welsh. Għandek il-fatt li Welsh U m'għandniex Galliż bħal Gallese, jiġifieri Welsh, dik problema. Għandek l-Irlandiżi tal-Eire u tal-Irlanda ta' Fuq. Imbagħad għandek li l-isem uffiċjali huwa eh, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Anki fit-trattati, sewa. Ġifieri int għandek ir-Renju Unit u għandek il-Gran Brittanja. li għandna termini għalihom, titgħallem lin-nies id-differenza bejn entità politika ġeografika u oħra, u mbagħad hemm l-użu tal-kelma Brittanniku, il-Prim Ministru Brittanniku Boris Johnson li mhux biss il-Prim Ministru Ingliż u sebaħ u dagħlam. Jiġifieri dawn huma wkoll hawn l-isfidi ta' kuljum li jkollu traduttur, aħseb u ara meta tiktibhom f'artiklu tal-Wikipedija fejn għandek bżonn dik iċ-ċertu jien naf preċiżjoni, distinzjoni, f'gazzetta, eċċetera. Ħalli nistqarr magħkom, dan mhuwiex suġġett li jiena nitħadded dwaru kuljum, mhuwiex suġġett li niddiskuti kuljum. Għalkemm ehm, nitkellem spiss anke ma' Mark Vella, ikolli nammetti li anqas huwa suġġett ta' konverzazzjoni regolari bejnietna lil Mark Vella li nafu madwar 30 sena u dan is-suġġett eh, għam forsi ngħidu hekk għaxar darbiet matul il-konverzazzjonijiet tagħna matul is-snin. Ma f'daqqa waħda sar suġġett partikolari ħafna anke kif jorbot ma' dak li qed nipprovaw nagħmlu f'dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. U kif għadni kemm din, qed nintabaħ illi eh, żvijajna ftit mix-xogħol fuq l-enċiklopediji veru propju. U allura tajjeb illi nerġgħu noqorbu eh, milli nintilfu bejn sema u ilma, eh, nerġgħu noqorbu lejn l-art. U l-art hija dik tal-enċiklopediji. L-enċiklopediji illi eh, il-mistednin illi jgħat niltaqa' magħhom f'din is-sensiela eh, jgħat nara anka l-enċiklopediji f'ħajjithom kif daħlu anka qabel maltaqgħu mal-Wikipedia. U allura ma jistax jonqos illi anke tlabt lil Mark Vella jagħmel l-istess ħaġa. Jiena l-enċoklopedija li kellna d-dar u li damet hemm mhux ħażin u li serviet għal ħafna affarijiet, jekk m'inser żball kien isimha Junior New Encyclopedia. ċaġek. Eh, kella oxra blu, oxri ibsa, kellna il-sensila kollha, u kienet informattiva mmens u tatni ħafna bażijiet tal-arfin ġenerali, ġifieri jien niftakar mela li hija fuqha fej sirt nafu bdejt naffaxxina ruħi bil-pajjiżi Baltiċi. u r-Repubbliki Russi, kienet għadha l-Unjoni Sovjetika, jiġifieri kien għadu ma waqax il-Ħajt ta' Berlin. Allura tgħallimt fejnhom il-Latvja, l-Litwanja, l-Estonja li mbagħad kelli naħdem ma' nies minn pajjiż minn dawk il-pajjiżi u li huma l-pajjiżi li nikkompetu magħhom bħalissa ħafna drabi fil-futbol. Jiġifieri. Eh, skoprejt pajjiżi li ma kienux jidru fuq il-mappa, Andorra, Liechtenstein u Sabuħu Dalam. Ehm, Eħe, u, u allura l-enċiklopedija kienet treasure trove, moħba ta' teżor, dem isib l-affarijiet. Famus li ġemmajnih kollu il-Joy of Knowledge li kont tixtrih bħala faxxikli, bħala rivista, u mbagħad kont tixtri eh, il-binder kienu jgħidulu li kien ikollu jisu ħadit li hawn iddaħħlu fis-sinsla tagħhom fl-istejpil u dawk qegħdin kollha d-dar. U l-Joy of Knowledge kienu ovvjament minjiera wkoll kien isu iktar kellu iktar kontenut ma kienx biss tfal ehm, u daka kien fuq kollox kien hemm, għax smajt lil missierek isemmih u tefgħan lura fiż-żmien, il-Pear Cyclopedia, junior u mhux junior, li dak kien tajjeb għax kellu ħafna trivja, il-kejl, id-dati, jiġifieri u dejjem inqalleb fih fuq l-isport kellu, kienet interessanti ħafna, fhimt? U kellna wkoll ħafna, minħabba li aħna nħobbu l-futbol insomma u x'naf jien u kienu jtuhomlna bħala rigali, enċiklopediji tal-futbol. Pereżempju kien ikollok ktieb fejn kien hemm l-istorja ta' kull association tal-Ewropa nagħtu każ, ta' kull football association, u lista ta' kull min rebaħ il-league pereżempju fl-Awstrija, fl-Iżvezja u x'naf jien. U kien hemm ukoll tal-Lussemburgu, jien għamilt tletax-il sena l-Lussemburgu u mort il-Lussemburgu ppreparat biex insegwi l-football. Fatt kont insegwi l-football hemmhekk u dort ħafna minn dawn l-irħula mitlufin f'nofs il-boskijiet li kont naqra fuqhom f'dawn l-eċiklopediji tat-tfal, insomma, u li mort nara l-logħob hemmhekk, ġifieri postijiet eh, Rumelange, Ex, eċċetera, insomma. Ġifieri ħafna mill-esperjenzi ta' ħajti mbagħad mort lura għall-eċiklopediji fej fej tallimt l-ewwel affarijiet ġifieri li qatt ma missejt miegħu għax qatt ma kien jattirani għax raġuni kien l-enkarta meta beda l-internet għax ma nafx kont għadni jisni konservattiv li ħaġa nfitxa fuq ktieb. Ġri l-enkarta smajt bih ma laqas biss naf kif jaħdem jew eh, kienet ħaġa jisu tipo unwieldy ma nafx għandek tixtri id-diski ma nafx kif kienet eh, taħdem insomma. L-enkarta. nerġaw nsemmu l-inkarta. U hawnhekka kuntrast ħelu bejn dan li qed jgħidilna Mark Vella illum u dak li smajna minant Neville Borg eh, ftit ilu f'din l-istess sensila tal-vjaġġi enċiklopedici. Naħseb illi hemm ukoll id-differenza fl-età, hemm differenza ta' madwar 10-15 sena bejn dawn iż-żewġ individwu. Allura tagħmel differenza, imma jista' jkun ukoll illi huwa il-karattru tal-individwu partikolari. Mark Vella fil-verità anke dwar il-Wikipedia kellu ċertu xettiċiżmu. Jien ma kontx nafdaħ il-Wikipedia, nibdew minn hemm. Jiena kont minn dawk ix-xettiċi li kienu jgħidu l-Wikipedia mhux magħmul mill-esperti, fimt? Imma darba x-xogħol, il-Lussemburgu, kien ġie xi ħadd tana lecture fuq il-Wikipedia, ġifieri kien għadu qed jikber, u kien qalilna aneddotu li kien hemm xi fatt ġeografiku insomma li fuq il-Wikipedia kien tajjeb u li kien jekk mhux żbaljat ma kienx preċiż fuq il-Brittannika u f'xi sors ieħor, insejt x'kienet. Però l-aneddotu li għandi huwa li l-Lussemburg, aħna fil-biċċa l-kbira konna kollha tradutturi u avukati insomma, kollha mill-istess jekk mhux mill-istess kultura, mill-istess qasam ta' għerf. U darba tela' wieħed li kien mill-qasam xjentifiku. u kien tat-tip fatti biss, dubji xejn, ħafna ċertezzi u anki soċjalment insomma. Però insomma, spiċċajna konna ħbieb. Imma kellna viżjonijiet tad-dinja differenti għal kollox. Forsi l-unika ħaġa komuni li kellna kienet li konna moħħna fit-tfajliet u moħħna biex niġru barra biex niltaqgħu mat-tfajliet. Imma insomma darba ġie diskors fuq il-qari u dal-bniedem ma kien jaqra xejn insomma kien jara l-qari bħala inutli u x'naf jien. Però billi ovvjament it-tfajliet kienu kollha gradwati minn ċertu universitajiet barra minn Malta u hekk, dak kien induna qisu li n-nuqqas tal-qari jew n-nuqqas ta' ċertu għarfien ġenerali jew kultura Seta' jżommok lura insomma. U darba minnhom qalli, Tgħidx qed naqra dal-aħħar? Għidtlu, Hija x'qed taqra? Fis-sens jiena ħsibt li beda jibni librerija, fejn naf jien. Qalli Wikipedia. U tmeżmiżt qisu daqsxejn għax kont daqsxejn snob għax qist li dan da Wikipedia qed jaqra. U qalli naqra ħaġa mbagħad ikun hemm link għal ħaġa oħra u nitgħallem ħaġa oħra u hekk. Imma ġejt fi kliem u spiċċajt. U issa meta narah fuq Facebook, narah jippostja pereżempju artikli serji mill-Guardian u l-Economist u hekk u tibda tgħid dal-bniedem li qisu minħabba l-formazzjoni tiegħu kien kontra l-qari u kontra l-intellettwalità, bil-Wikipedia miss mess mal-għerf bħallikieku. Fhimt? U minn hemmhekk bdejt ninteressa ruħi fil-Wikipedia u f'dil ħaġa tal-links li minn ħaġa tmur għal oħra u tista' tintilef fih, fimt? Isu isu bil jew borma li t-teftef fiha, id-duq, u mbagħad terġa' dduq biċċa oħra. Ġi dik l-ewwel esperjenza tiegħi bil-Wikipedia. Issa ovvjament sar essenzjali. U anke fix-xogħol ta' traduzzjoni niftakar, eh, per eżempju niftakar darba kellna nittraduċu u dejjem kienet tiġi verżjonijiet ġodda, lista ta' annimali u speċijiet ta' CITES li hija konvenzjoni dwar l-annimali li tista' timporta u hekk u hemm tista' tgħid kull annimal taħt il-kappa tax-xemx. U kemm-il darba dan ma tkunx taf x'inhuma. jew ma jkollniex propjament terminoloġija bil-Malti, u niftakar sigħat sħaħ fuq il-Wikipedia naqra dwar dal-annimali u nipprova nifhem ir-ritratt jew mid-deskrizzjoni x'inhu jew kif nista' nsejjaħ il-kulur tiegħu jew d-diżinn tal-ġilda, xi Wikipedia huwa sar għodda indispensabbli anke għat-traduttur professjonista. Il-Wikipedija għodda essenzjali anke għat-traduttur professjonista. U ifhmuha sew din, fis-sens li t-traduttur irid jifhem is-suġġett biex anke jkun jista' jġib f'lingwa oħra dak li hemm miktub bil-lingwa oriġinali. U allura eh, hawnhekk eh, ma jistax jonqos illi ma' Mark Vella nibdew nħarsu sew dwar kif se ninkanalaw id-diskors rigward il-Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti. Ara, il-Wikipedia li għandu huwa li jista' jintuża minn kulħadd. bħalma nafu. U inti fil-fatt aħna somma ħdimna biex nippruvaw inxerdu l-bxara tajba tal-Wikipedia u kellna xi attivitajiet bħal editatona dwar eh, qabel elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn ħarriġna anki xi nies u fejn tiħarriġt xi nies biex eh, ikun jistgħu jikkontribwixxu għal Wikipedia, jiġifieri jitraduċu, jiktbu l-artikli u x'nafjena. Hija ħaġa tajba li wieħed li jista' jużah sew id-delettant tal-lingwa sew il-professjonist u fil-fatt hemm anki f'dawn il-ġranet tone flimkien norganizzaw taħriġ għat-tradutturi professjonisti tal-Kummissjoni Ewropea, it-tradutturi Maltin li qegħdin fil-Lussemburgu, biex niftħulhom insomma d-dinja tal-Wikipedija. u l-fatt li l-ħiliet tagħhom jistgħu jintużaw anki biex inkomplu nippopolawha b'iktar materjal Malti. Ġifieri mhux biss artiklu fuq kif taqli bajda, imma anki artikli fuq jien naf mill-fatberg sa sa kunċetti iktar bażiċi sewwa. Hemm dik l-ironija li kemm-il darba jkun hemm artiklu dwar ħaġa Maltija li jkun b'ħafna lingwi ma bil-Malti ma jkunx. Frizret tajt artiklu dwar bib il-belt li ma jkunx bil-Malti. Ehm, u ovvjament il-ħiliet tat tradutturi professjonisti huma importanti għax ovvjament eh, ħaj jipproduċu lek xi ħaġa li ħatkun eh, mhux biss Malti tajjeb imma li se jkollha mħadden fiha l-ħiliet ta' traduttur bħalma semmejna qabel meta tkellimna dwar terminoloġija jekk tgħid li ħaġa hix Brittannika jew Ingliża u hekk. Ġifieri dak huwa naħseb huwa għalqa li għadha mhix esplorata biżejjed f'Malta u li naħseb jista' jsir ħafna xogħol fiha biex il-Wikipedia il-verżjoni Maltija tiegħu l-Wikipedija ssir daqs iktar konsistenti insomma. Xi naħseb hawnhekk eh, nistgħu nagħmlu anki sejħa li tradutturi u lil id-dilettanti tal-Malti li jużaw il-Malti ħafna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum biex wieħed jagħti daqqatajn lil Wikipedija u jara ftit id-dinja kemm hija dinja interessanti u kemm nistgħu nkomplu nimlew il-lakuni fiha fir-rigward tal-Malti. U dan huwa preċiż dak li qiegħed nittama li joħroġ mhux biss minn din it-taħdita ma' Mark Vella, imma anke minn inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta, inkluż ukoll din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Nixtiequ naraw aktar traduzzjoni ta' materjal enċiklopediku miktub tajjeb b'lingwi oħra, primarjament bl-Ingliż sintendi imma mhux esklussivament eh, bl-Ingliż, miġjub għal Malti. Miġjub għal Malti biex fil-Wikipedija, jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, ikollna wkoll enċiklopedija denja bħalma jeżisti diġà b'diversi lingwi oħra.